cerbo decidas kio estas memor teninda. La cerbo decidas subconscie kion ni MEMORTENAS tenas, kai kion ne. La NOVA studajo, travivajoi ca espertoi, tiam alvenas en la LONGTEMPA memoro, se certae signaloi en la cerbo markas la informoin. Experimentoi cun musoi, sugestas che recompensoe ludas cetio gravan rolon. Ciu ce lernado por testo, ce lo orientigio en nova circauagio, au ce conatigio cun gis nun neconatai personoi, post ciam homoi travivas ion, la nervo celoi en ilia hippocampo productas plurain diversain signaloin. Inter ili trovigas ancau la pintae signal ondoi, kiwi ec estas, se modifigas la electrostata shargo en la cerbae celoi. Al ciu sperto cae ciu travivajo estas attribuata, cetio, propra ondoformo, clarigas neuroscientisto de la Noviorca Universitato Grossman Medicin Derneio che la pintae signal ondoi havas influon pritio, ciui informoi transiras alla longtempa memoro, tio estas conata jam el pli fruai prilumigoi. Cion oni nesciis gis nun estas, kiel tio funccias en la cerbo, cae precipe ancau kiel la cerbo decidas, ciuni memortenu travivajon dum pli longa tempo, au ciuni baldao forgesu gin clarigas la sciencisto. Cune cun esplorista te amo de la Grossman Medicin Lerneio, la neuroscientisto protio sercis pri la mecanismoi, ciui estas la bazo de la formigio de la longtempa memoro. La el tio ec estinta stutajo estas nun presentita en faca giornalo pri scienzo. A parte grava estas por la cerbo, che gine sen interrompe al prenu informoin. Estas diversae fasoi. Tiui, dum ciui estas collectatai impressoi cae informoi, cae poste tamen ancau ciam de nove riposai fasoi. Dum tiui temp eroi, tiui plei ofte dauras nur celcain millisecundoin, la cerbo haltas dum momento, por prilabori la travivajon. Dum tiui temperoi, la neuronoi ancau productas la pintain signal ondoin. Che la cerbo vere besonas plurain riposain pausoin, tio montrigas ancau en la ciutago. Ili estas exemple la causo por tio, cial oni dum legado de complicae textoi ciam de nove deflanchigas cun siai pensoi. Se oni volas lerni ion, cae volas longe memorteni gin, tiam gravas ciam de nove fari pausoin, por doni alla zerba e celo e la ocason prilabori la informoin. En la cadro de la studaggio la esploristo in Montris, che precipe la quanto de la pinta e signal ondoi estas decida por tio, ciui informoi transiras alla longtempa memoro, ca ciui ne iu pli da ili estas produktitai de la nervo celoi tui post la travivajo, des pli estas ancau probable, che oni povas rememori tion pli poste, diras la sciencisto. La causo por tio trovigas precipe en tio, che estas neconscie miloin da foioi ripetatai la dum la tago ecestintai signal ondoi, pli poste dum dormado. Se post travivajoi iam de comence existas plida signal ondoi, tiam tio automate conducas al plida ripetoi dum dormado, cae tiel fin fine al plie fica engravurado en la longtempan memoron.